Sie ist gewähnt ungetun, nicht wie ständig in etwas Fantastisches, nur in einer bürgerlich konservativen Kleid, lang bis zu den Knöcheln, wo sie dann die Mode gewähnt, in schwarzem Sammet, verworfen mit der Schar von venezianer Spitzen. Die Spitzen haben ihren Hals weicher und weiblicher gemacht. Ihre Haare sind noch das gewesen leidenschaft verkennt und gehalten sich bei der Purspielkes zugebunden zu seiner Erde und nicht geflogen in der Heuch. Nina hat ausgesehen vornehmer und gesetzter und erweckt zu sich Respekt. Jetzt, Zachary Gavrilowitsch, konnte mir sagen, wusste, er hat mir zu sagen, hat sich umgerufen zu den verlorenen Mirkenen. Olga Michalowna hat gefunden jetzt die Energie. Sie hat sich aufgehoben von ihr Ort und geprüft ein Reusgein mit leichter Tritt. Nein, Mameschke, jetzt ist schon zu spät. Kaum hat er es schon gesucht in neuer Gegenwart, konnte ihr weiter hören, hat Nünitschka geprüft einhaltende Mutter. Unwerte, noch mit der Kuschenstern, hat sich Olga Michalowna herausgemacht von ihren Händen und gewollt verschwinden. Nein, Mamischke, ihr müsst unbedingt bleiben. An ich gehe ich euch weg. Warum die Erklärung, wo es wird du abgegeben werden, verlangt euch zu euch. Ninitschka, was ist mit dir? hat er mit der ausgerufen, ist bleich geworden. Gar nicht, Mamischka. Ihr müsst bleiben, du. Bitte, setzt euch zurück auf euren Ort. Und sie hat ungenehm mit ihren Händen ihre Mutter unter ihre Ohren in der so zugeführt zu ihr friedlichen Ort, zum Vaterstuhl. Die Mutter hat ausgeführt ihr Geburt wie unter einer Hypnose. Als die Mutter schon gesessen auf ihrem Platz, hat sie sich umgerufen zum bleichen Mirkenen. Und jetzt, was hat ihr mir zu sagen? Ich bin bereit zu hören. Nina Salomonowna, ich bete euch mir zu begleiten mit der Hand hat Mirke Mirken herausgesucht seine in Gedank ausgelernte Werte wie ein Buffet. Und ihr Mameschke hat gegeben mehr Zustimmung, hat Nina sich gewendet zu der sitzenden Mutter. Ninitschka, was ist mit dir? Wie komme ich da her? Das hast du doch zu entscheiden, nicht ihr, hat Olga Michalowna gefunden ihr Luschen und gesucht in der Schmeichel. Nein, Mameschke, so wie ihr hat bestimmt, so wird es sein. Ihr er hat gegeben eier Zustimmung, ja zu nein. Ja, hat er mit Ob geantwortet, mit der niedrigen Stimme verschämt. Eupa so, gebe ich euch meine Zustimmung. Du, Sechari Gavrilowitsch, hat ihr unsere Hand. Olga Michalowna hat gewollt aufstehen. Sie hat mit ihren kleinen Zähnen sich gegeben einen scharfen Biss in ihre Lippe rein und geschwiegen. Mirkin hat nicht gewagt zu nehmen, ihre Hand in seine, nur Nienitschke hat seine Hand umgehabt und feste gedrückt, zubeugend Gesicht zu ihm und hat ihm geküsst. Und jetzt, Teire, kommt zu der Mama. Soll sie euch euch küssen, hat Nienitschke zugeführt Mirken zu ihrer Mitte, von welcher es hat sich der Herd, das Herzklappen von der Weiten. Mamischke, kusche. Reut während ich wäre verschämte Kalle hat Olga Michailowna unter ihr Tochters Befehl zugelegt ihre Lippen zu Mirkenstein. Und jetzt, weil wir bringen die Psyre zum Futter, hat Nienitschka gesucht. Sie hat ungeklingen nach einem Lokai, welchen sie hat aufgeschickt, in Futters Kabinett rein, mit der Bitte, als er sollte bald hereinkommen. Die Pulmonit, Eider Salomon, Osipowitsch hat sich bewiesen, sind sie alle drei gesessen und haben nicht gewusst, was zu reden und was zu tun. Die Stimmung ist nach der Erklärung geworden noch mehr peinlicher für früher. Noch kaum hat sich der berühmte Advokat bei Wissen der Tier mit seinen zerschäuberten Haar hat Olga Michalowna gleich zurückgefunden in ihre ganze Sicherheit, ihr weiblichen, leichten Stolz und ihre mutterliche Wichtigkeit. In aggerierter Stimme hat sie ihr Mann umgesucht mit groß Freude. Salomon Osipowitsch, ein großes Glück ist geschehen in unserer Familie. Zachary Gavrilowitsch, hat erst was gebeten in Jinnitschkes Hand und Jinnitschke hat sie ihm nicht durchgesucht, hat sie betont den letzten halben Satz. Der Advokat, der auf dem Geschehen ist schon lang ausgewahrt, hat ausgerufen, Gott zu danken, ich bin glücklich und so küsst sich mit Mirkenen. Und jetzt, mein Teire heißt dem Locker, als er soll Champagner reinstellen Eis. Zachary Gavrilowitsch Ihr bleibt doch mit uns zum Essen. Mamischke, ich mein, als Zachary Gavrilowitsch hat bedarf jetzt fuhren zu seinem Futter im Mundsuchen der Psyre, hat sich umgerufen Jünitschke. Wieder heute während ich, wo sie als Mutter hat vergessen, in der selbstverständlichen Taktigkeit, hat sie sich umgerufen verschämt. Ja, Jünitschke, du hast recht, Zachary Gavrilowitsch bedarf fuhren zu seinem Futter. Ich hab sich vergessen. Das ist von Freit und sie hat herausgenommen ihr gestrickt kleines Seidentichel in ausgewichtiger Träger von ihr Reut. Aber später unbedingt kommen, nicht anders, noch heint Abend mit Gavril Chamowitschen gehört, hat sie ungesucht ihr zukünftigen Eidem, welcher hat sich jetzt darauf gebeugen über ihr weiße Hand. Noch beim Tisch, bei der allgemeinen freilichen Stimmung, was der Vater und Sohn Mischenka haben ausgewiesen zu lieb dem freilichen Neues, haben Mutter und Tochter ausgemitten zu treffen sich mit den Blicken. Kapitel 14 Atropen in Jam In der Apothekerin, nach der Frier der Montag geschehen ist, wenn Mirken ist zugekommen zum Haus von Advokat, zu dem noch nachmittägigen Empfang, hat er angetroffen von einem Haus ein Redel Menschen. Zugegeben mit Neinter hat es ihm genommen eine gute Weile, bis er hat gekonnt, alles zu wegen wo es handelt sich. Im Mitten dem Rädel ist gestanden eine jüdische Frau, eine solche hat sie gemisst sein. Mirkin hat bis damals noch nicht gesehen als ein Exemplar. Er hat bis morgen nicht er hat auch einen aufgenähten Schuppig über den Kopf, mit schwarzen Bändern, mit der Verzeihlerung gehielt, gestanden halb gefreut, mit der reuter Nuss und reuter verweinten Augen. Sie hat gepischtet wie ein Vogel, in einer Sprache, was keiner hat nicht verstanden. In Hand hat sie gehalten ein Stück Papier, ein Brief oder solches, was es gewöhnt zusammengeknetscht und ausgedreht. Sie hat es bestimmt öffentlich nicht gewollt herauslassen von der Hand, nur gewissen von der Weitens, als er will zum berühmten Advokat Halpern, als er soll sein am Meilitz Joscha für ihr Sohn, Moshe ben Raphaim, hat sie gebrummt für sich, wie ein abgemutschter Huhn krächzt. Später ist Mirke gewohr geworden, als ein gutherziger Träger hat sie von der Warschauer Bahnstation, wo sie ist umgekommen mit der friedlichen Zug, hergeführt, laut dem Adress, wo es gewähnt ungewissene Briefwelle zu der Tür von Advokat. Der Häusdiener hat sie aber nicht gewollt hereinlassen. Ihr gesucht, dass der Empfang halb sich erstaunt beim berühmten Advokat von Vierer Seigeron. Die Jidene, die kein ein Wort Russisch nicht verstanden, hat nicht gewusst, was der Goy will von ihr. Sie hat sich gerissen in der Heuch zum Advokat und der Schweizer hat sie alles getrieben von Cordau. Sie ist gestanden schon lang auf der Kälte von Haus, gemeint, also wird untreffen an Jiden, bei wem sie wird können etwas fragen. Nur kein Jid ist nicht vorbeigegangen. Er ist ein Jahr durchgegangen, bei Scheunen mit Bär, und sie hat gemeint, als er zu einem Jeden hat sie zu sein gerät und ihr loschen. Hat sie keiner nicht verstanden. Es ist ja so, dass jeder nicht gestanden hat, von früh morgen an, ein Gefreuerin, eingehielt in ihr Tuch, mit ihr polischer Kupke, welches sie hat ungetun zu lieb, Peterburg, und alles gebrummt von sich, als er soll sein, am Meile zu euch auf einem Mann Moshe ben Rabchaim. Der Schweizer hat sie aber bei der Tür auch nicht gelöscht ein und genommen sie treiben, weil der Jidene hat jeden einen, wo sie sich rein oder er raus im Korridor, wo sie sich hier gekonnt ausweisen, hat durch der berühmte Meile zu euch etwas umregt, ungehabt von Narbel und genommen Kuschen und mit Tränen in den Augen gewissen auf dem Brief, die Jidene hat bestimmt öffentlich gewollt, der von Haus. Das haben bemerkt, ein paar Vorbeigehende gehen, und sie haben sich aufgestellt zu betrachten, die Jäden. Ein toterischer Fruchtenhändler hat sie ungenümmen für eine von seiner Rasse und zu ihr gerät toterisch. Und die Jäden hat ihm nicht gekannt, zu rekupentieren. Wer weiß, mit was der Inzident wollte sich gewinnen geendet, Gewiss mit dem, was die Jüdene wollte er weggeführt geworden in Zirkel rein, wenn es wollte sich nicht bei diesem Mirkind. Als der Schweizer hat ihm das sehen, hat er die Jeden abgelost und erklärt, wegen was es handelt sich. Fünf früh morgens sitzt er da, ungekommen gleich vom Bar mit dem Päckchen in Hand. Er hat ihr gesagt, dass der Empfang halb zu herrschten, vierer Säge und sie will nicht auftreten. Sie beunruhigt jeden vorbeigehenden Dicken. Mirkin hat ihm still gemacht und schon mitgenommen die Jüder mit sich. Die Jiden hat ungenehme Mirken in ihren Größen meilet Joische. Und am Marbel vom Wärter haben sie geschotten von ihrem Meul, als ob sie wohl so gewähnt herausgesucht, nur gedei einzuschlingen sei zurück. Herr Leben, ihr kommt mir raten wie mein Kind. Ihr allein, der heilige Rebbe hat es gesucht. Oi, Panje Kroin. Mirken hat nicht verstanden kein Wort, was es die Jiden sucht. Na doch hat er etwas ja verstanden. Es ist gewähne eine neue Sache, was hat sich da wegzunehmen. Was Fremder, die Jäden ist ihm vorgekommen, was unverständlich hat sie hat gerät. Als Meier hat ihm gerät, die Neigerigkeit auszugefinden, wer sie ist als solche. Er hat sich weggesetzt im Vorderzimmer und hat sie etwas gesucht, nicht mit Wörtern, nur durch den Wink, durch die Handbewegungen und er ist reingegangen in die innerlichen Zimmer von Advokaten. Olga Mikhailovna ist nicht gewesen daheim. Ihr Dienst hat ihm erzählt, als er sich rausgefuhren mit Naum Grigorowitschen, weil er es gekommen noch hier. Der Advokat ist noch im Senat. Nina Salomonowna befindet sich in ihr Zimmer. Sie ist nicht in sehr guten Mut. Sie hat Kopf weitig. Mirkin hat sich herumgedreht in die größten Zimmern. Er ist rein zu sich im verschüttelten Kabinett. was er hat gehabt mit Weinsteinen und nun gaben überzugücken Akten, was er bedarf zugreiten für einen Advokat. Der Kopf ist ihm aber nicht gewähnt zu der Arbeit. Die Jiden in Gordo, von welcher es hat sich alles gehört, ein Stillsüfzen wie ein Schippen von einem halbgeschochtenen Huhn. Er hört ihr Schippen da bei sich im Kabinett, Lass ihm nicht zurück. Es reizt seine Neigerigkeit, Wer sehen sie, dass er solche dort, weit, weit, tief und rum? Wie er so leben sei dort? Was für eine Sprache reden sei das? Wie fremd und weit das ist alles? Wie Menschen von einem ganz anderen Land, von Ländern, zu welchen man kommt, kein nicht, wie es gemossen oder ein anderer nicht deutsch geforscht, der Schei von der größeren russischen Imperie. Durch den Jürgen, wo Seirot praktiziert beim berühmten Advokat ist ihm schon nicht einmal ausgekommen, sich zu bekämpfen mit Jeden, wo es kommen von jüdischen Traum, von oben auf bekannt zu werden mit seinem Leben, mit den spezifischen jüdischen Problemen, wo es die Ausnahmegesetze und die Begrenzungen schaffen versei. Aber das, was es heint, hat er noch kein Mensch gesehen. Eine Sort von der Tiefenisch von unbekannten und geheimnisvollen Welten. Er erfüllt er stets wie jene Felten gehen im Mond. Er hat allein nicht gewusst, als er mit sein als so verinteressiert in dem Fall. Und verwusst sich er eigentlich als so verinteressiert. Später, als man auch die Jäden in Züge zum berühmten Advokat, ist es gewesen sehr schwer, auszugefinden, die richtige Sibbe, wo sie es also gebracht hat, zu kommen in Peterburg. Keiner hat nicht verstanden ihre Sprache. Die Hoffnung, in welchem man hat gelegt, auf Jakob Schmulewitschen, auf den ersten Assistent, welcher ist doch allein gekommen von Trump, haben sich herausgewiesen von Rupgenarte. Jakob Schmulewitsch hat sich beleidigt, als man hat gar gekonnt, der wegen sich zu trachten, wegen dem, als sehr versteht Jargon. Bei sei in Stub ist kein anderer Wort, der Russisch, seit drei Teures nicht gerettet geworden. Er mehr von allen anderen hat sich aufgeschockelt von der ganzen Masse. Schatz Masse hat er zwischen seinen groben und kleinen Fingern gehalten, sein Hohrbärschel, ein Kunststückchen von ihm, und behalten er hat sich gebarschte Wonses und das Bärdel, redendig dabei mit seinem charakteristischen Reich Russisch. Ich konnte sich verstehen, wie er soll, konnte man sich das losen allein in der Residenz noch juridische Eizes, nicht kennen die, die Sprache von unserem Land. Von der Situation hat er rausgeraten mit der berühmten Advokat allein. Er hat sich gut ermutigt, jedes Wort von seiner Kinderjugend und sich gefreut darauf, wo er hat die Gelegenheit zu reden, eine Sprache, wo es gewinnt seine eigene Kinder- und Muttersprache. Und Gott hat Der jedenes Ausreden ist im Gewehen fremd und schwer zu verstehen. Sie hat gerett mit der tiefen polischen Akzent singen die Werte. Und als so wie sie ist noch gekümmt von nach südischem hat sie aber nur zu viele Gemüse Doch hat er sich gemattert und hat gemattert alles verstanden. Sie hat erzählt in ihrer charakteristischen Loschen eine scheuderliche Geschichte. Sie hat erzählt. Azun hat sie an ein einzigen bei der Mammen und bei Gott. Ein Lerner gur einer in der Welt. Hätte er Ruhe in der Käschene, aber weibt er schon mit zwei Kinderlach. Hat man ihm, zu dem, was man hat vergessen, auszustreichen von den Büchern seinem, einem jüngeren Bruder, wo sie ist nur alleine gestorben, zugenommen den Soldaten. Ist er doch aber auf Rummer bis Gur, und er da aufzuweichen, von Gottes Weg auf ein Hohl ist doch schon gleich ein hundert Mulder teut, Leuleine. Und wer schmisst noch von Essen Treffes und alle dumme Sachen? Genug, er hat sich nebach ausgerichtet, ein bitter, schwer Jahr. Was das ist gar nicht zu beschreiben. Man hat ihm ungetun, allerlei gebrennte Zures nach Sorges, wo es er selche steht, gar nicht in der Teuchere. Man hat gerissen von ihm sein Leib, lebendiger Heid. Er ist von Gott wegen Cholile nicht aufgetreten auf Bei den Goyen in den Händen hat er sich aufgeführt, jeder Schlag. ist gegangen auf seine Diensten und hat gebrummt, das darf er nicht alles wenig. Wer er hat nur gekommen, hat er ungetan an Talis und Willen und er hat reingekickt nach jeder Schäfer, wo sie er hat mitgenommen in seinen Rucksack rein. Ich nicht gekonnt, übertrugen die Gäume, wo sie halt er so getragen seien am Mone, und sie haben sich umgesetzt auf ihm, Chalile Oiver zu sein auf Gottes Geburt. Und öfter ist es gewesen, Gott sei Sach, man hat ihm gewollt ausbriefen, man hat schon mal, Zer wird können Beistand in Sionis und halten sich bei seiner Munde, wie in Joscha steht geschrieben. Genick zu suchen, einmal haben sie mit ihm mal Spaß getrieben. Der Älster seiner, mit noch ein paar seiner Heverleit, Feldfäbel, wie man rief, das über sein, sind gegangen und haben genommen ein Stück der Brache und gestippt im Mäuel rein. Hat er sich doch ein Wadde gewehrt, wie den anderen. Also wie es steht geschrieben, als er geht, muss er das Leben einstellen und nicht auftreten vom richtigen Weg. Genug, sie haben ihn niedergeworfen auf der Erde Schicker sind sie gewesen, warum, wenn sie wollten nicht gewesen, Schicker, wollten sie doch verstanden, als Matura sah Sachen stehen, auch viele der eigene Amune verbot uns. Genick, sie haben ihm mit Gewalt das Chaser am Maul gestippt. Weh, was meine Euren haben das erlebt zu hören. Rabbi Judels, ein einziger Sohn, dem Ura Chaim, sein Einigl, soll mit ihnen sein ist der jüdene Plätzchen geräusch mit der Größe geweint. Und wie sie haben in dem Dövracher gestippten Mäuler hat er doch eine Wadde gewährt, hat er bei seinen Älsten das Händel zerrissen und den zweiten Älsten hat er gebissen in der Hand. Man weiß denn, wo sie mit dem Bazaar sagt, haben sie ihn verklugt von der Größe der Natschallnikes, als er, er hat seine Älste mit einem Spuren gewehen. Und von dem kommt bei, wo er seine er Arabin eine große struft. Genug, es ist keiner nicht gewähnt, wo soll sich für ihn unheimen. Wer hat denn gesollt wissen? Er hat auch viele heimlich geschrieben euch, und sei ob ihn vermischt mit auf 20 Jahre Arrestanz die wo es das heißt Katorge, und man schickt ihm schon ein gebundenes Menkeiten weg. Hab ich doch nicht gewiss, was zu tun. Bin ich bereit zum Rebenserleben, nach so lang geschlugen mit dem Kopf im Rebenstier, bis man hat mich gleich zu gelassen ihm. Hab ich doch etwas gemacht, der Gewalt, als man so als solches zulassen, als dem Urachheim sein Einigl soll Jüngerheit verfolgt werden in der Twises, hat mir der Rebbe gesagt, dass das Gleichste wohl gewesen als man soll sich wenden nach Peterburg, als dort gefällt sich ein größer Melitzscher, ein neuer Fischruel, wo es, wenn er so noch will, kann er sein Sühner ausraten. Was wird der Mama nicht tun zu lieber Kind? Habe ich sich eingestellt aufs Leben und bin gekommen zum größten Haar nach Peterburg. Haarleben. Ist der Jüdene Aräus mit der Bruchträger, geworfen sich zu den Fies von Advokat, gehabt sein Handküchen, rate wird mir mein Kind, mein einzigen Lerner. Eine lange Weile ist der Advokat geblieben sitzen, ab Leichern und ab Schweigendicke. Er hat seine Finger nervös durchgeführt über seine große Kuttelschuhe, nervös sein Bärdel gezippt. Die Jüdene hat jetzt gestüppt zu ihm das Brief, wo sie hat gehalten in Hand. Na, leint, Haarleben, leint, was der heilige Rebbe schreibt wegen ihm. Der heilige Rebbe hat es allein umgeschrieben mit seiner eigenen Hand zum Haarleben. Der Haar wird sich ein großes Stück Heulem Habe verdienen, Alle Averes wollen ihm schon vergeben werden für eine so große Mitzwe zu retten wie jede schöne Schumme von Goyische Hände. Die Wärter haben geriert dem Advokats Herz, mehr wie alles. Es ist nicht gewähnt der Haftuches, wo sie hat ihm zugesucht. Es ist gewähnt der naive, starke Gläuben, wo es hat sich gehört von der jüdischen Reit, wo es hat geriert dem Advokats Herz. Der Advokat hat sich aufgehoben und gedreht sich über ein Zimmer rauf und rauf. Er hat noch gar nicht gesucht. Seine zwei Assistenten sind gestanden beim Tisch, betrachten jeden mit Neigerigkeit. Ich sehe nicht, ich sehe gar nicht, was man kann machen hat gehalten in Einreden für sich, der Advokat, in einer Sprache, was die jeder noch nicht verstanden. Er ist verurteilt durch dem Kriegsgericht. Und sie lieber sagt, Kleinigkeit, über ein Stückchen Hase? Lass der Mensch sich sein eigenes Leben verblieben? Hat plötzlich Jakob Schmulewitsch gefunden, der jeden ist loschen in seinem Mäuel. Was wird gewähnt, als er wird gewähnt, aufgegessen, das Stückchen Hase? Herr Leben, was redet er her? Tausend Mug, leuch hat er teut, Eiderchen Lille, hat er jeden ausgeschrien. Du, kann ich noch, mein lieber Jidene, ein einziger Mensch helfen, in Dusse der Zar, hat plötzlich der Advokat sich umgerieben. Kriegsgericht, auf dem ist kein Appellationenstuhl, kein Mensch kann ich dir nicht helfen. Der Rebäunische Leulam streckt euch die Jidene der Hand zum Himmel. Der berühmte Advokat hat sich verschämt vor der Jidene-Sentwe und er hat gesucht wie vor sich. Gewiss, gewiss, der Rebäunische Leulam. aber der rabbinische Lollem kann es nur tun durch den Zar, der Pfarr, weil er ist vermischt geworden durch ein Kriegsgericht. Aber wer wird gehen zum Zar? Wer kann ihm die Sache vorbringen? Ihr weißt, in was für Zeiten wir leben, hat der Advokat gesagt wie für sich. Der Rebbe hat mir gesagt, was ich soll tun, dem Kaisers Herz auf zum Guten überzugehen. hat die er Jäden nicht dem Advokat getreist. Auch der Kaiser ist beim Rebäunischen Lolle mit der Hand. Ein Schmeichel ist verloren geworden auf den Advokatslippen. Derweil kann man nach jedem Augenblick durchhaben. Kein Wohnrecht in Peterburg hat er doch nicht. Und man kann auch heimschicken mit einer Tab. Ist schon gut, kein einzelner Stufe von meinem Bruch, ist der Jede geblieben blind erschrocken. Ich weiß nicht, was wir können du tun. Ich sehe nicht die Möglichkeiten, kein neues Weg. Ein Zutritt zum Zar haben wir nicht. Ich will nicht gehen von denen. Der Rebbe hat mich geschickt zum größten Haar. Meine Samen weiß der, wo er redet. Mein Kind ist ein Sekunde. Wohin soll ich gehen? Ich will sich weglegen von Zars Palaz. Sollen sie mich zertreten mit den Füßen? Ich hab schon vergonisch gemäuert. Mein Kind ist bei der Gäuhe mit den Nägeln. und die Jedene hat sich gegeben ein Wurf an nieder vor den Fies von dem Advokat. Der Advokat ist geblieben in Verlegenheit und gekickt, wie er wohl gesucht an Neize bei seinen zwei Assistenten. Jakob Schmulewitsch hat gemacht an nur angenehme Grimasse. Dasselbe hat auch getan der andere. Der Advokat hat sich in der Stille ungeheuben zu beraten mit seinen Assistenten. Salomon Osipowitsch, öfter hat sich doch losen etwas machen, das, das ist doch unterkehrt, hat Mirkin herausgestammelt. Was kann man machen mit ihr? Sie hat doch kein Beinrecht nicht, man kann sie doch jeden Augenblick herausschicken. Jakob Schmulewitsch wendet er sich zu seinem Assistenten. Kann man nicht etwas sehen, einzuordnen durch unsere Klienten, was kommen von Trump? Sie müssen doch etwas oben am Weg, wie er soll sich derweil einzuordnen in Peterburg. geta freig klamu shel de frau horwitz sie kumt euch nach sich von vasche ich weiß schon de mutter von unser rabele tznaier ich will damit go ne schum zu tun mir kannen nachum um am um genämlichkeiten ich will sich da zu nehmen ich will es einordnen hat sich umgriffen mirke was weißt ihr vom vorrecht ihr dürft damit keim uns geharz zu tun sub der advokat und geht allein nach raus im Korridor, wie es haben gewahrt Uhren mit Klienten auf seiner Reihe, läuft durch mit seinen flinken, durchnehmenden Augen, die wartendicke, wo sie haben sich aufgestellt beim Advokatserscheinen. Bemerkt er jeden, gegeben er Wunk zu ihm, der Jed macht sich gleich die Boot, höchst durch Haus und geht nach einem Advokat. Weinstein von Wilne, der Futter von Student Lev Osipowitsch Weinstein, sagt der Advokat, wo es hat gedenkt, die Nehmen und der Sukkim von allen seinen Klienten. Ja, ich habe gekriegt einen Brief, halb der Futter uns zu erzählen von seinem Nässig. Nicht wegen dem will ich reden mit euch. Ich habe zu euch aber Kusche. Ihr haltet euch doch auf in Peterburg umlegal. Versteht sich, hat nicht kein Meure. Ich will euch nicht da rausgeben. Konnt ihr nicht mitnehmen die Jiden und sie euch einordnen? Ich halte sich auf bei der Zove, sagt der Dieter verschämter und lässt er auf dem Kopf. Ich habe auch nicht gefragt, wo, in was, der Häupt der Advokat seine Stimme in einem beiserdicken Ton. Wir alle leben nicht in Russland, wie wir wollten gewollt, nur wie wir müssen. Nehmt mit die Jeden. Es sind noch viele dort, woran euch freuen. Ich meine, ich habe auch noch einmal gesagt, also ich weiß nicht und will nicht wissen, was für ein Ort es ist. Seid also gut, ihr nehmt mit die Frau mit sich. Geht mit mit dem jeden, wendet sich der Advokat zu der Frau, bis wir wollen betrachten, was wir können tun. Jakob Schmulewitsch nimmt den Namen von ihr Sohn im Pulk, wo er hat gedient, seid also freundlich. Geht, geht, helft der Advokat aufheben die Jiden von der Erde. Wie sagt ihr, alles ist in Gottes Hand. Und jetzt noch der Reihe. Wer ist der Nächste? Für einen Advokat hat sich vorgestellt eine Deputation von unitischen Päuren mit sehr Gallach Barosch. Kapitel 15 Madame Kwasnetsova Nicht weit von Advokats Wohnung, auf derselben Gas, hat sich gefunden dass dort wo sie bewusst gewesen in der Hauptstadt als Kvasnetsovas Institut. Sie hat sich gefunden in einem Haus auf einem unheimlichen großen Häuf. Der Häuf ist ständig gewesen ein Verwalgerter, ein Seucher von Altwerk, hat gelost dort stehen seine alten Möbelstücke, ein Eisenhändler, sein verlegen Eisenabfall und ein Heringsglatt, unendliche Schures von Tunnen. der Häuf ist gewähnt wie ein Labyrinth. Als man sich reingekommen in ihm, hat man mehr sich von ihm nicht gekonnt herauskriegen. Er in dem dosigen Häus hat die Kvasnetsova gehabt ihr Sabedeni, wo es hat bei Teil Peterburger Einwohner in der Stavke zwischen den Bakuwe, den Beamtischen Kreisen, zu geriefen Kvasnetsovas Institut und nicht beginnen. In der Keile von dem Haus bei es mit ihr Verwalter Vassil Alexandrowitsch, hat die Kvasnetsowe gehabt, Teil Lafke, blaue Schilden, auf welches ist gestanden ausgemut, wie weißhemdige Russen schwitzen herum, als er mir warte, seine Gehungen vor dem Eingang von Gassarhäus. Nur die lebendigen Russen mit den aufgeprallten, barbärten Brüsten was haben herausgekickt von der aufgeknäppelten weißen Hemden, haben geparrt in den hintersten Stäben von Kehle und von den aufgehebenden Tieren hat gesetzt der Räuch wie von einem Schwitzboot Reus. Auf dem ersten Stock über der Teil Lafke hat sich gefunden der Institut. In einem Quartier von einem Seitkorridor sind die größten, breiten, unheimlichen Zimmer von dem alten Peterburger Häuschen immer gemacht geworden in kleine Kämmerlach, aufgezäumt eins von anderen mit dünnisch geholtenen Wänden und beklebt wie in Eilenisch mit ständig sich scheilendigen, verblümten Tapeten. Der Saal, welcher hat er rausgekickt mit seinen vier Augenfenster zu der Gasse raus, ist immer geblieben und berührt. vermeibelt mit Reute, pluschene Kanapes und Fotellen, auch um schwarze geschnitzte Tischen, haben sich dort aufgehalten die Gäste, wo sie gekommen zu den Damen von dem Institut. In der zweiten Wohnung, wo sie gelegen vis-à-vis -vis dem Institut, auf demselben Korridor, ist an der Fronttür gestanden aufgeklappter Meschenblech mit der Aufschrift private Wohnung für Madame Kwasnetsova. Dort in der Wohnung ist er reingerinnen, ein Strommel Tränen, wo es hat sich gegossen wie ein Strom und Blut von der Wund, wo es hat sich gerufen Russland. Kwasnetsova hat die Madame geheißen nur in ein Teilwohnung, wo es hat sich gefunden, der Institut. Aber auf ihr eigenes Quartier, vis-à-vis -vis vom Institut, hat sich die Madame gerufen, nur bei ihr jüdischen Nummern, wo sie hat mitgebracht von den adessa gegenden Bäuerleihe Bronstein. Alle Ikones von ihrem nahen Gläuben haben sich geleuchtet unter rote Flämmlach in der kleinen Kämmerlach von dem Institut. Auf ihrer eigenen Wohnung hat die Madame gehabt ausgehangen an Eilmüller Rachmemluch, auf welchen es seinen Gewinn ausgemult drei Mercedes, wo sie haben getrunken in der russischen und jüdischen Sprache die Namen von ihr Vater, Mütter und Mann. die Tag und russischen und jüdischen Kalendar, in welcher es fallen euch seine Jurzeiten, sondern gewähnt euch auf dem Luach. Über den Tischen haben sie herumgewalgert, zu Durem, zu wo sie eine Schlange zurück bei Nutz gewähnt, und auf einen kleinen Schenkel, über welchen Tag es ist gehangen, der Räumen der Munde, Al-Mol-Rachmim, haben sich gefunden zwei Mäschen in Leichterlach, in welches haben noch gesteckt zwei inmitten ausgeloschene Licht. Die Kwasnetsova ist gewähnt Bajurte, fleischige Frau, mit der Reut in einem ne äußerst gewöhnlich dicken Hals, wo es hat gemacht einen Eindruck, wie ein breitrandiger Käumen, von einer gut untergeheizten Kessel, an welchen ihr breitbrustige und breitbeinige Figur, wo es gewöhnt wie gegossen von einem Steg, hat der Mond. Sie hat getrunken einen braunen Scheitel auf ihre graue Haar, nicht zu lieb Frumkeit, nur zu lieb ihre Profession. Sie hat belangt zu der rechtgläubigen Munde, welche sie hat ungenommen zusammen mit ihrem Mann, zuerst aus rein materiellen Gründen, gerade sie können wohnen in Peterburg, umgesteuert und sie können frei aufgeben sich mit ihrer Beschäftigung, nur später ist sie übergegangen in dem Gläubenmeran mit der rechten Nemes. Sie hat fromm gehalten, die alle rechtgläubige Jumtäuvim, regelmäßig besucht die Zerkwe, und wenn nur sie hat gehabt der Gelegenheit, hat sie ungezündet ein Lichtl für ihr verstorbenen Mannsne Schumme. Na das hat ihr nicht gestört, weiter sich zu klammern zu der Ramone, von welcher sie hat gestammt, aus dem einfachen, praktischen Grund, in Zweien ist starker. Zusammen mit den rechtgläubigen Jom Teufim hat sie euch gepravet die Jüdische, welche sie hat ganz gut gedenkt und gehalten von sei a pinklichen Cheshben. Dvorelei hat mit a Geschicktkeit gekonnt, dass sie die Jom Teufim von den beiden Götter zusammenbinden, als man hat gar nicht ungesehen, als sie stehen eins zum anderen in der Stiere. Dvorelei hat Schulm gemacht, in dem tausendjährigen Krieg, wo es die Begründer von den Amunis haben herangeworfen zwischen den Menschen. Zwischen den Bamute, Eier, Chasakäppler, Kuchens, wo sie hat ausgestellt auf ihr Peisertisch von einem Pop zu bespritzen mit heiligem Wasser, hat sie euch nicht verfehlt, hereinzunehmen die jüdischen Matzes. Danach hat sie aufgerichtet im Seide, Und zum Morgen sind sie gegangen in den Zerkverein zur Küchenmetalle. Christus ist aufgestanden. Neben dem Christusbäum hat sich gefunden ein jüdischer Chanekelomb, welchen sie hat gelost beleuchten in seinen allen neuen Lichtlern. Dem Schulen zwischen den Gettern gegen die ungenümmene Dogmas von der herrschenden Religion hat noch eigentlich eingeführt ihr Mann, Anschel Kulak, wo es hat sein Geschäft zusammen mit seinem Weib übergeführt von Adessa-Port in der Hauptstadt herein. Zu dem lichtigen Andenken von Gestorbenem hat Vorelei nicht geändert der Verhör von seinem Vieren sich, sei in seinen geschäftlichen Wegen und sei in seinen Gläubensteiger. Die alle jam Teufel, sei die Jüdische, sei die Rechtgläubige, hat Vorelei gepravet privat bei sich im Schlafzimmer wo sie es gelegen aufgesendet in der End von ihr größer Wohnung. Dort, dort hat sie gehabt hängen ihr eine Konne, ihr Arabmeier Balnes Puschkele und der Bild von dem heiligen Skewe, wo sie es ihr gewohnt zugeschickt, auf ihr Adresse von Samme der heiligen Stutt Jerusalem. Und gedei die Gettern ist zu machen eifersüchtig, oder bei jedes Mal, wenn sie hat in dem Ikonenlämpel reingegossen frischen Eu, euch reingeworfen ihr schönen Duwe im Puschkele, wo sie pflegt, wenn es ist voll geworden, allein auftrugen und übergeben mit ihrer eigenen Hand zur Ergabe von der Synagoge. Dort, in ihr Schlafzimmer, pflegt sie wohnen, essen, verbringen und zählen bei Nacht, beim herabgelassenen Roulette ihr aufgespurten Vermögen, wo sie hat gehalten versteckt in einem sekreten Mord. Die übrigen Stuben von ihrer Wohnung hat sie aufgegeben für Nachtleger, für jeden, wo sie haben sich gemischt aufhalten in der Residenz umlegal. legal. Vorelei hat gehalten ihr Institut zichtig, streng und anständig, geführt mit der festen Hand, zu kein Skandal nicht zugelassen Ihr Klientelle ist gewesen ein Gezählter und ist verstanden bloß von beweibten, bekuffeten Männern, welche haben gewollt begehen an der Weirele in der Still und übrigen Rage. Und Rekommendatie hat sie kein Gast zu sich nicht zugelassen. Darauf hat schon sorgfältig Achte gegeben ihr Verwalter Vassil Alexandrowitsch, wegen welchem wir werden später erzählen. Mit Polizei hat sie sich geführt korrekt, pünktlich ausgezult sei ihr aufgemachten Gehalt. Also als der Revirove auf der Gasse hat sie gegrießt jedes Mal, wenn sie hat sich bewiesen. Zwischen der Schreinerschaft ist sie gewinn geacht, nicht gucken sie auf ihr Pernusse, zu lieben ihr Freundlichkeit und offene Hand in Stücke Sachen. Die Damen haben gehabt dem strengsten Befehl, auf kein Öffnis zu belästigenden Schreinen. Auch viele zwischen der höheren Beamtenschaft hat man sie gekannt und geacht. Ist bei ihren Haus gewesen die sicherste Wohnung für die nicht legalen Jiden in Peterburg. Selbstverständlich hat sie die Wohltat getan, nicht zu lieb leunt, ihre Leie hat von ihren Quarteranten kein Bezug nicht genommen. Sie hat es getan, aus Mitzwegen, für den Schumme von ihr verstorbenen Mann. Kein Kinder haben sie einfach nicht gehabt. Nicht einmal hat sie bemerkt, durchgehendig vorbei dem Haus von Advokat, wie es halten sich häufig im Korridor, wartendig auf der Aufnahme besorgte, erschrockene Jiden und Weiber, wo sie seiner Aussehen in die Kapottes und die angstige Ausdrücken von seiner Peinemer hat man gleich erkannt, als sei komme von Trum. Die Wäureleihe pflegt sich aufstellen von Häus, und verführen Gesprächen mit besorgten Jiden. jetzt der Zures, was haben sie gebracht von seinen weiten Provinzen in der Hauptstadt, ist noch zugekommen die Sorge von Aufhalten der Hauptstadt. Die Eime vom Polizeizirkel, wo er leihe, hat zuerst von Rachmunis wegen herangenommen ihre Wohnung einem oder einem anderen jeden. Bisslich weiß, ist ihr Stück verwandelt geworden in einen regelmäßigen, unlegalen Hotel für Rechtlose. Sie vielleicht schon kommen allein von Zeit zu Zeit und nachfragen zwischen den besorgten jeden, sie ist bedarf nicht schwerer Nachtleige. Zuerst hat man sich erschrocken vor ihr, sie hat aber bald gewonnen zu treuen und bislang weiß ist ihr Quartier geworden, eine behaltene Adress, wo sie ist herumgegangen zwischen den Unglücklichen von Hand zu Hand, von Maul zu Maul. Das Einzige, was Wäurelei hat verlangt von ihren unlegalen Quartieranten, eine Vergittung für ihre Gastfreundlichkeit ist gewähnt, dass sie sollen uprichten seine Davenen bei ihren in der Wohnung. Verleihe pflegt sich zu hören von einer Spalt von Tieren, von ihr Schlafzimmer heraus, zum lang schon abgewohnten, aber noch tief eingesunkenen, treurigen jüdischen Davenen liegen, wo sie hat geschlummert in, in ihr und mit der groben Korb Mencheseder auf ihre Knie pflegt sie mitbrummen die Gebeten. In den meisten Fällen haben die Quadranten gar nicht gewusst, wo es für eine Wohnung das ist, in welcher sie halten sich auf. Die Damen von Borelei Saberdenje haben gehabt den strengen Befehl, auf keinen Fall nicht überzutreten die Schwelle von ihrer Privatwohnung. Auch pflegt Borelei nur in seltenen Fällen beim Besuch von einer hochgestellten Beamten in ihrem Institut sich gefunden auf der zweiten Seite von ihrer Wohnung wenn es ist Leute gewesen, sich zu bemühen, persönlich und repräsentieren sich von einem hohen Gast. Das Geschäft ist getrieben geworden durch ihren begläubten Verwalter Vassil Alexandrowitsch, durch welchen es ist auch gegangen die Kommunikation zwischen dem Institut und Vorelei Schlafzimmer. Als eurem ist die Wohnung von Vorelei vis-à-vis vom Institut verwandelt geworden mit der Zeit nach Zusammenkunft von von die welche der Willkür von den Ausnahmegesetzen und barbarischen Beamten hat gebracht zu suchen Schutz in der Hauptstadt. Die Quartier ist mit der Zeit geworden an Adressmistol von jüdischen Zurus und Pein. Die Stuben von der Wohnung haben sich geweigten Tränen wie ein Schwamm im Wasser. Zwischen den Wänden sind gehört geworden Krächzen von zerbrochenen Herzen, von klugen Hilmsugers, und wenn Miss Geuro, die Eigentümerin von der Quartier, hat nicht keinen kleinen Anteil genommen. Auf der Quartier hat euch der Geuro gebracht erste Hudel Klappeisen, wo sie gekommen von der End von der größeren russischen Imperie zu suchen Gerechtigkeit für ihren Sohn in der Hauptstadt. Wenn Madame Kwasnetsova als gewohr geworden ist, Sibbe, wo sie hat gebracht die jüdische Frau in Peterburg, ergab der jüdene strenge Religiosität Ihre alte jüdische Kleidung hat nicht winzig Respekt und Achtung gleich eingeflossen bei der Madame von der Savedine. Ist sie ja so gerührt geworden, als sie hat gelost da reinriefen ihr Verwalter Vassil Alexandrowitsch, mit welchem sie hat sich gemisst teilen mit dem Eindruck, wo sie hat erst noch was übergelebt. Vassil Alexandrowitsch hat Gicher ausgesehen wie ein Verwalter von einem Geschäft, wo es verkauft heilige Bilder, Vergläubige, einer von Asasa wie Vedeni. Also wie sein Ballabuste ist er gewähnt nicht in seiner ersten Jugend, nur der Weg zu sich Achtung durch seine glatt geschmalzte, schön vergrute Haar, wo es haben sich regelmäßig herabgelost über seine Ohren, durch sein gut gepflegte Boot und durch seine bekuverte Kleidung. Vassil Alexandrowitsch hat ständig in seinem Dienst im Institut die sehr aber kurvige Beschäftigten getrunken sein schwarzen Sodot in der zammetene West, über welches so gehangen eine goldene Kette. Punkt wie sein Ballabuste ist er gewinnt streng religiös und wir können sagen, dass dem religiösen Kult, was hat geherrscht, nicht nur bloß in dem Haus von der Kvasnetzowa, in der Räuchern ihr Institut, hat man in einer größeren Mose zu verdanken die streng religiöse Filme von Vassil Alexandrowitsch. In Peterburg in, ist er umgegangen, auf Wertel auf gottsfortige Freuen, als so religiös wie eine Dame von der Kvasnitzowas Institut. Selbstverständlich ist der Begriff von den Damen vom Institut in dem Viertel gewesen übergetrieben, nur was es ja wohl gewesen ist, das, Also wie Vassil Aleksandrowitsch ist gewähnt, sei er ein pflichtbewusster Mensch, hat er Achtung gegeben, nicht nur bloß auf der gute Vernehmung von den Damen, der Muschel auf seiner Art begrüßen sich mit den bekuftigen Beamten, von welchen sie überstanden, die Klientelle. Nicht nur bloß auf seiner hygienischen Reinkheit, wo das ist gewähnt, notwendig, vor dem geehrten Gesund von den geehrten Besuchern, noch auch auf die moralische und religiöse Führungen von den Damen. Er hat gesorgt wegen dem, dass die Damen sollen regelmäßig besuchen die für jeden Schabbat vor Nacht, wohin er pflegt sie persönlich begleiten, und sie sollen achten die Poppen und andere religiöse Menschen. Vassil Alexandrowitsch ist herausgegangen von dem Standpunkt, als wenn ein Mensch hielt auf der religiöse Menüge Dabei muss man zugeben, als Vassil Alexandrowitsch ist nicht umgegangen, als man soll aufheben die Minogen von seiner Kirche. In der Hinsicht ist er gewesen sehr liberal. Jede Immune ist bei ihm gewesen wichtig und er hat gehalten, jeden Mensch, wo es hier tut, seine eigene Religie für einen vertrauenswerten und anständigen Mensch. Sonnen sagen auch viele, als das, was die Kwasnetsova hält von beiden Religies, ist es der Einfluss von Vassil Alexandrowitschen, zu welchem wir Sonnen suchen, die Madame ist nicht ganz gleichgültig seit ihr Manns Tod. Das suchen Sonnen und Lazonen. Der Remes ist, dass das Reinnehmen zu sich auf Quartier frühe, unlegale Quadranten ist gewähnt mit der vollen Einstimmigkeit und Sympathie von Vassil Aksandrowitschen, was übrigens uns sein Unteil in dem Verbrechen, weil das gewähnt so die polizeiische Sibis von der gefassene Zauber unmöglich um auszuführen. Er ist gewähnt als sein übergegebener Freund von allen religiösen Menschen, als er hat auch viele Meuchel gewähnt, die Quarteranten von gefassene Zauber wohnen durch, wo sei beten vor den Schumme von seins Konkurrent, der Kwasnetsowes Mann, Anschel Kulak. Vassil Alexandrowitsch ist wie Sonnen sogen eifersüchtig gewesen auf den Gestorbenen beim Leben. Sof seit sieben, Hemmschicht seit acht, Ir a norvus gehrt noch eins von unzer reddende gebiche, rekordiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitisiert und baneit durch un jidischen biche zenter in amers massachusets. Das druckrecht gehrt zu der jidische volksbibliothek und dem jidischen biche zenter. Der koordinator von dem projekt is jordan kutzik, dem museekot geschaffen hankus netzky. Also, ihr wilt hern noch redende gebüge. Seit as soll gut und chab da kuck uf inser webseitl auf www.jedishbookcenter.org. www.jedishbookcenter.org. Ich bin ihr scheier scheffer, as schönem dank faren zu hern sich.